is verskyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, en jy is by die rechte plek, hoor, by, jy is by Net Radio SA. Net Radio SA, met ons webwerf www.netradiosa.co.za Rede hoekom ek vir jou die inlichting gee rondom ons webwerf, is dat jy jou kan vereenselwig met die inhoud daarvan, wat er type radio dit is en wat so informatie jy alles daar kan kry, soos bijvoorbeeld die name van die omroepers, tye van uitsending, enige ander informatie wat nodig is rondom internet radio, maar dan vir my belangrijk is die archief, dat jy in die archief kan gaan kyk rondom bepra, bepaalde van hierdie programme wat jy miskien na wil luister en jy nou nie specifiek na die levendige uitsending kan luister nie, dan kan jy daarna by die archief by een potgooie podcast gaan kyk en rustig luister of aflaai maar ons wil dit ook dan bekend maak aan ander luisteraars wat nou nie die geleentheid het om in hierdie tydzone te val neem, waar hulle ook al in die wereld is, is maar net ek en jy wat weet van mense. Ek ken nou nie baie mense in die buitenland nie, maar daar is een paar so mens kan met hulle contact hou en die informatie deurgeef, so per WhatsApp of per wat ook al hoe een mens ook al correspondeer met ons vriende aan die ander kant van die wereld so dat hulle die inlichting daarom net kan hee want mens kan nou nie reageer op dinge wat jy nie weet nie so ek vraag vir jou, vir jou hulp help ons om hier die radio bekend te maak vir die rede dat ons wereldwijd uitsaai en vir die feit dat ons Godse woord verkondig. Dis een redding, die evangelie is een redding, dis een reddingstou, dis een reddingsboei wat God uitgooi, so dat elkeen wat in hom glo, Jezus, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Jy is baie welkom waar jy jouself ook al vanavond bevind. Ek nou hier in Zuid-Afrika in een van ons stede of dorpe of in die platteland ergens op een plaas is, jy is altyd meer as wel welkom. Ek gee vir jou om hoor, ek gee rechtig om vir jou as mens. Net soos wat God omgee met daar die passie wat hy in my omgee laat resoneer, daar die sêle passie gee ek om, en wil ek graag jou vriend wees. Ek wil graag die goeie nies van Jezus aan jou oordraak, wil graag sien dat jy geloofsekerheid het, dat jy vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid is, en wanneer jy nou nie dit is nie, en jy door beproevinge gaan, dat jy weet jy het iemand aan, om aan vast te hou. Enerzijds Jezus, die Vader, die Heilige Gees, God er enig, maar jy het ook boeties en sissies reg oor die wereld wat omgee, wat die oor het om te luister, al is dit dan nou net dit, om te luister, dan is dit al klaar wonderlik om dit te weet. So, baie welkom, en ek groet som in een paar verskillende tale beginnende met die Russische taal, Zdrafutja of Privet, en die Arabische taal, Salam Aleikum, of Mergewaan, of Alaan was Salaan, Duits, Guten Abend, Hebrew Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, Engels, Good Evening, en hoop ek dat jy nou voel jy is gegroet en dat jy maar kan ontspan. Ek hoop my stemse kwaliteit is ook van so aarde dat jou kan rustig stem. Dit is nie doodgewoon so jy sal later sien onder ons hier op klank ingaan hoe klank uitwerking het op een mens op jou totale mens wees. Iemand sy stem kan jou of kalmeer of andersom jou kalmte en rustigheid dalk net wegneem. Nou so, ek hoop maar dat my stem kalmerend op jou siege kan inwerk, so dat jy rustig kan sit en luister na ons onderwerp van vanavond. Jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan af Irene, stad van vrede, Irene beteken vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Program hierdie tyd van die week, woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel, alwel die oorkoepelende gedachte bly steeds die bruid van Jezus. Die mens moet verstaan dat die bruid van gereer reg achter in die skrif. Alles kulmineer eindelijk maar in die bruid van Jezus daar die dag, wanneer hy as Seen van God in die huwelik tree, en die bruid wat mense is wat in die kerk uitkom, daar die voorrecht het om deel te kan wees tot in alle eeuwigheid, deel te wees van Jezus Christus, sy tweede helfte te wees. Dit beteken waar hy gaan, gaan ek en jy. Wat hy doen is ons saam met hom heel tyd met hom betrokken in alles wat hy doen en wat hy sê en wat hy voel en wat hy ervaar is ons deel daarvan wonderlik echtig ek weet nie, dit is een baie beter woord moet wees om die wonderlikheid daarvan te beskrywe ek weet ons praat van awesome, awesome, rovend miskien is dit dit, miskien is dit die rechte woord, ek weet nie maar ek sien daarna uit met my ganse weese. Dit mag een mens nie verpas nie. Jy kan een bus verpas, jy kan een trein verpas, jy kan een vliegtuig verpas. Maar ons moet nie dit verpas nie. Daar die groot, grootse geleentheid. En omdat dit die kersie op die koek, koek is en die kulminatiepunt is, van die ganse geskiedenis van die mens, sal hy weet dat dit betrek dus alles in die skrif, en daarom ook ons onderwerp vanavond, wat handel oor klank, en gister het ek met u gepraat, die gedagtes rondom Johannes hoofstuk 10, en ook Matthäus hoofstuk 10, waar dit gaan oor die stem, die stem, van die Heere Jezus, of dan God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, dat ons sy stem hoor, en dat ons sy stem moet hoor, want hy is die goeie herder. En ons stap achter hom aan, maar ons stap nie net achter hom aan, he, hy werk ook skippend en herskippend in ons levens. Soos wat Paulus dit in Romeine 10 aan ons verduidelik, dat die woord van God moet gepredik word, het moet gewerbaliseer word, so dat iemand dit kan hoor, daar is een definitieve klem, wat geplaas word op ons oore, die feit dat ons nou hoor. En dis waar oor, ek vanavond met u wil praat onder die subthemadam van die Mozart effect. Ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie. Ek wil jou eindelijk nie stuur na die soek engine Google nie, want Mense, dit wat op internet gepubliseer word, kan mens eindelijk nie verifieer nie. Dit is baie moeilik, behalwe as jy nou vakkundige is. Soos ons sissie wat nou saam met ons luister, hier uit Pretoria, ons sissie Rosa, sy is nou muziekkenner. Ek gee my nie uit as een muziekkenner nie, ek sal myself hoogstens uitgee as een wetenskapelike wat alles onderzoek, ek wil enige ding onderzoek, maak jy saak wat het is nie. Ek onderzoek alles en ek behou die goeie. Dit wat kan help, want onthou kennis en wetenskap kom eindelijk van God af. Hoekom? God het alles gemaakt. Daar was niks, was net God en uit die niks het God alles in ansijn geroep. So alle kennis kom eindelijk maar van God af. Alle wetenskap kom van hom af. Hy het dit alles geïmplementeer dan, as ek daar die woord kan gebruik. Net so met muziek. Muziek het nie maar somme net ontstaan, spontaan net, boeps, daar is dit nie mense, as een mens God verstaan, dan sal jy ook begryp dat hy muziek gemaakt het. Dit staan ook so. Dat hy die duivel bijvoorbeeld in beheer geplaas het van muziek. Dit kom muziek eindelijk een kant baie gevaarlik is, maar in die andere kant heilsam vir die feit dat die mens nou vanavond hier sal luister oor die heilsamheid van muziek maar alles wat die duivel in die handen kry, dit besmet hy. So mens kan nie alles met die bad water uitgooi nie, jy kan die klinkie wat jy gebad het, los jy binnen die bad, destijd toe mense nou maar nou nog hier die draagbare soort van barns gehad het, dan as jy nou klaar die babiekie gebad het, dan haal die baba uitdroog die baba af en dan gooi die badwater uit. En toe daar nou hier die soort van een, eh, segswijse ontstaan dat jy gooi die baba saam met die bad water uit wat ons nog half onnoosel klink nee nou mens moet leer om te onderskui jy kan nie so net alles weggooi nie dit is soos om byvoorbeeld jou motorhuis recht te pak en al die goed wat veel oorbodig lyk gooi jy weg en dan morgen moet jy dit weer alles aankoop nie dit weggegooi het So baie mense gaar op aan ons gooi weg en dan koop hulle maar weer anders hulle dit nodig het. So, dis maar hier twee kante. Nou goed, terwyl ek daar oor praat en oor die Mozart effect, daar is altyd theorieën. En jy weet al ook van theorieën in ons samenleving, wat gekom het en wat gegaan het en dan weer gekom het, amper soos modus, was daar altyd een siening oor botter. Amal het botter geëet, ooral. Brood, lekker brood, vars brood gebak het, heerlijke lekker botter opgesmeer en dan as jy wat jy ook al daarby wil geniet, totdat daar een theorie ontwikkel het dat botter eindelijk waar jy sleg is. Want dit was die tyd van die opkomst dan van kennis rondom cholesterol en toe word dit nou afgemaak as iets verskrikkelijk slechts, nadelig, en is vervang met margarine. En omdat die margarine oorspronkelijk so witterige kleur gehad, hulle kleursel bygegooi, so dat het geel lyk soos botter, want jy sien, mense het wel gewoond aan die kleur van die botter. Ach, en dit was nie te lang daarna, en toe begin die theorie weer mekaar af te wissel en sê nee, want die botter is nou nie rechtig so sleg nie. Margarine is eindelijk meer ongezond. Ja, weet, alles er is wentel maar rondom soort van beskouwinge. Net soos die bybel uitleg, daar is verskillende paradigmas wat kom en gaan. Oor hoe mens die skrif nou moet uitleg, hoe moet jy het nou verstaan, wat is die rechte hermeneutische sleetel en mense dit wissel omtrend elke dag. Nou die Mozart effect, Mozart effect, en voor ek nou oor die Mozart effect praat, wil daarmee het allemaal wie sy name ek hier so kan herken, daarom net groet, hier is daarom so'n lysie wat ek sien, maar ek weet ons ander luisie ook, amal sy naam is nie altyd reg op die rechte plek hier nie. Uh, Rita en Rosa en Anton en Lorraine en Tertia en ek is nie seker of my boete Pieter, ek sien sy gezig hier, uh, of hy luister, Mercia dalk ook luister, en Juri, Juri my boete as jy luister my toch op een manier vir my laat weet wanneer jy luister, want ek en hy is bezig om iets uit te werk rondom een gebed, ek wil graag hy moet vir ons een gereelde gebed doen, wat ek kan uitsaai enerzijds op ons FB wat staan vir Facebook Church om die daar te laat publiseer en dat mens daar kan luister na so'n eh, voice clip die Engelse begrip en dit dan ook gebruik hier by ons uitsending op die radio Maar nou ja, ek en hy is al twee BSC gebore before computers en al die goed is nie altyd so makkelijk vir ons om in die rechte formate te stoor en op te neem en dan nou weer te versend en te share en of te deel dan op een ander platform nie. Maar ons is aan die gang daarmee, ons gaan dit, dit probeer doen. Nou ja, dit nou gesê wil ek net vir jou graag ietsie lees oor hierdie Mozart effect. Die Mozart effect. En terwyl ek nou net hier dit op my cellfoon net by mekaar kry en op vensterkie hier oop kry, luister ons een bykie na muziek, Go Tell It On The Mountains, wat ek graag wil hee as een boodskap vir ons elkeen, om evangeliste te wees of dan bezig te wees om Godse woord te verkondig op een manier soos om ander mense net daarvan te vertel en dan is self een sendeling te wees, want ons eindelijk veronderstel om allemaal sendelinge te wees so to, to go tell it on the mountains kom ons gaan vertel het op die mountains hoor Thank you. hill ingeskakel by Net Radio SA, luister na Dr. Tini Eiders wat uitsaai vanuit Irene, Pretoria, Zuid-Afrika. Luister na ons program Israel van die Bijbel waar die oorkoepelende gedachte die bruid van Jezus Christus of die bruid van die lam, soos dit in openbaring hoofstuk 19 vanaf vers 7 aan ons voorgehou word, maar hier is sy hoofde waaronder ons moet praat, ons kan nie anders nie want dit bevat eindelijk al die verskillende thema's wat daar kan wees in die skrif. En ons praat nou oor klank, en ek het vrede keer uit Romeine 10 en ook uit um, ehm, wat er gedeelte het ek gelees, Romeine hoofdstuk 10, waar ons praat oor die klank in Matthäus 10, oor Jezus as die goeie herder en ons luister na sy stem, wat klank, want stem en klank is maar die selfde ding, ons kan nie stem op een ander manier beskryf as klank nie en die oomlik as jy praat van klank en klank, praat jy enig weer van klankgolwe en ons moet nog in al die goeikies ingaan, maar kom ons kyk net een bykie hier oor iets wat ontwikkel is uh, eh, door een persoon met naam van Don Campbell ek het nou al sy sy muziek wat bekend staan dan nou as de Mozart effect, al die snitte wat hy eindelijk min of meer rondom Mozart en dan lyk het vir my meer geconcentreer op sy klavierconcerte, om hier die bepaalde effect as de, de Mozart effect, die Mozart effect, om dit te beskryf, so ek lees nou, jy moet nou maar na my luister en my leesstem, hier in die Engelse taal wat nou uh, nou nie my taal is nie, dit is aangeleerde taal. Most classical music lovers will have heard the Mozart effect. Don Campbell, author of this book, explains that music can help transform health, education and well-being. Ek gaan met klem sekere goed lees, omdat ek daarin wil terugkeer. En in hierdie geval dan help to transform health, education and well-being. Music was found to reduce stress, depression or anxiety and improve memory. Mozart was seen to drastically lessen epileptiek fits, in een komatous stuit, wil sê waar jy in een koma raak, help direct rats, muise, rotte, jy weet mys die experimente wat erop te gaan, wat muise getoen word, er of een muis, waar hulle so in, uh, wat is hierdie goed, die doolhoof geplaas is, en om dan vinnig daar uit hierdie doolhof uit te kan kom en by die kost wat aan die andere kant wacht. And my cows yield more milk, om meer melk te gee. The tastiest result occurred when Japanese yeast listened to Mozart. The discoverer of the Mozart effect comes from overseas. He has many reasons to be given the title which we give him here of Dr. Mozart. The Taumatis effect, nou, dat is vernoem na die man met die naam van Metomatis, Taumatis. Alfred Taumatis grew up in a musical family in France. His father was an opera singer, and he spent much of his childhood travelling with him and watching his opera performances from the wings. At the early age, however, he and his parents decided he was not fit for the stage. He thus went into medicine. So in plaas van dat hy die muziek bestudeer het, het hy toe nou medicijne bestudeer en eventually became a ear, nose and a throat doctor. Soon afterward, he began his practice. His father began sending him opera colleagues with voice problems. Alfred soon discovered that traditional treatments did not work. Further, there had been very little research on the voice. Many of the voice problems he diagnosed were really hearing problems. He expressed his theory, now called after him, the tomatis effect. Ek is nou nie seker of ek sy van recht uitspreek, nie, ek spreek daarom al die letterkies daar uit, maar waar die klem daar val weet ek nie, of het tomatis en tomatis en tomatis, ek is nie seker nou nie, want daar is nie klem tekenkies op die naam nie. <clears throat> Uh, he expressed his theory in the occult after him the tomatis effect in three laws. One, the voice does not produce what the ear does not hear. Interessant, nee? The voice does not produce what the ear does not hear. If the hearing is modified, the voice is immediately and unconsciously modified. Vocalization can be transformed permanently when auditive stimulation is maintained over a certain time. He developed these theories by studying patients at hand. When he found out that the voice of opera singers had damaged their own ears. While the ear can be damaged with sounds of 80 or 90 decibels, a male opera singer often produce 150 decibels with damaged hearing, they were forcing their voices to produce sounds in registers they could no longer hear. In his attempt to retain the singers, he developed his device, the electronic ear, which used earphones and sound filters to enhance the missing frequencies. The goal was to synthesize them to the missing frequencies. Tomatis or Tomatis began treating a number of other problems with the same methods, including reading problems, dyslexia, depression, severe schizophrenia, and even autism. He was convinced that many of these problems result from failure of communication, which has to do with listening and the ear. The emerging knowledge of the psychology or the physiology of the ear showed that the ear starts forming a few days after conception. Kijk hoe vinnig nadat daar bevruchting plaasgevind het, begin die oor al te ontwikkel. A few days after conception, and that the ear is fully developed by the fourth month of pregnancy. Our doctor theorized that information coming from the fetal ear stimulates and guides the development of the brain. He believed that autism is a communication problem that begins in pregnancy. With a fetus not properly responding to the voice of the mother. The lesson here, nee, not responding properly to the voice of the mother, want die fetus hoor die heel die ma praat. Nee, want die fetus ontwikkel ons nou hier binnen in die ma praat binnen in die baarmoeder en soos wat die ma nou praat so is daar eindelijk een communicatie aan die gang His most controversial method attempts to lead autistic children to recognize and respond to their mother's voice. He devised an apparatus to stimulate the sound of the mother's voice as heard in the uterus, in die uterus daar, binnen in die uterus waar die baba nou ontwikkel. And to lead the child gradually to accept and respond to a real unfiltered voice. He reported that this method often brought startling results with children crying with joy as they recognized their mother's voice for the first time. In his autobiography, the doctor recounts the many conflicts he had with the medical establishment in both France and Canada, where he later worked. He finally gave up and he turned in his medical license, admitting that he was practicing very little medicine and he named his new field Audio Psychophonology. He believed that many speech problems were caused by some trauma resulting from broken relationships. Luister mooi, ek wil ek klem hier opplaas. Broken relationships. Broken relationships and poor communication. Hou nou hier die moeders op stem, wat nie recht gehoor word nie, broken relationships, poor communication. He found that treatment of these maladies requires the cooperation of the parents. One of his best known parents was Gerard Depardieu, the French actor. Many moviegoers have heard the Pardau speak with a mellifluous voice. Mellifluous voice. But in the mid-1960s, he was a tongue-tied young man still struggling to become an actor. Coming from a background of family family difficulties, educational failures, personal sorrows, Depardieu could not express himself. He could hardly speak. And the more he tried, the worse his stammering became. Tomatis diagnosed the cause of Depardieu's voice and memory problems as deeper emotional problems underlying his physiological difficulties and told him that he could help him. Depardieu asked what the treatment the treatment would involve. Surgery, medication or speech therapy. And the doctor's response astounded him. For the next several weeks I want you to come here every day for two hours and listen to Mozart. The next day Depardieu returned to the Tomatis Center to don headphones and listen to Mozart. After only a few sessions, he began to experience positive changes in his daily routine his appetite improved, he slept better, and he found himself with more energy, and soon he was speaking more clearly. After several months, Depardieu returned to acting school with new poise and confidence, and he went on to become one of the consummate actors of his generation before tomative quotation marks Depardai says looking back I could not complete any of my sentences he helped give continuity to my thoughts and he gave me the power to synthesize and to understand what I was thinking. This is one example out of thousands. But the constant law seemed to be that audition could be affected by emotion, and he even suggested it could have been the case of Beethoven's strange deafness. Ons weet, Beethoven het doofgeraak. It is not excluded that the fragility of Beethoven's audition could be explained by psychological mechanisms, it is today an accepted idea that audition can be widely influenced by the psyche, Yosicha. As more than 90% of the fibers of the auditory nerves proceeds from the brain in the direction of the ear. In other words, this means that the ear perceives only what he wants to hear weer een klem daarop lee. In other words, this means that the ear perceives only what it wants to hear. Mense, hierdie is absolute feit, soos een koei. Sommige mense sal in een geselskap sit en dan blokkele net deen uh, eenvoudig sommige goed net uit, en luister nie daarna nie, hulle hoor dit nie, wil het ook nie eindelijk nie hoor nie. Perceives only what it wants to hear. For this reason, when interpersonal relationships are characterized by unbearable, intolerable tensions, there is a way to avoid those difficult encounters. To put an end to to any verbal contact, one just has to learn how not to listen. There is therefore a psychological deafness, worry wat ek sê, of wat ek lees, there is therefore a psychological deafness, sielkundige doofheid, jy wil nie hoor nie, so dit kom net doodgewoon nie, by jou verstand uit nie. And this deafness can be selective. Jy kies wat jy wil hoor. For example, a child at loggerheads with his father who treats him harshly, who scares him with a very big voice and exercises over him a very restricting authority, finds a refuge by suppressing the frequency band corresponding to his father. He may lose totally any desire to communicate with him. Unfortunately, he will lose by the same token any desire to communicate with other adults. He will have difficulties with language, writing, reading. Furthermore, he loses faith in his father he will lose faith in his future as well. As fathers symbolize the future, we can observe this day after day during psychological consultations and the result are without exception the same. They reveal all the distortions that modify the communication, express the dialogue and disturb the behavior. Met een bykie kommentaar hier oor, sê nou mooi geluister het hier, mense hoor nie, wil nie hoor nie, baie mense wil nie Gods woord hoor nie, wil het net doodgewoon nie hoor nie. Ek was in so'n toestand voor ek tot bekering gekom het, en niemand kon my daar uitkrijs, maar net God self, dier wedergeboorte. Daarna kon ek nie genoeg kry van Godse woord nie. daar is absolute blokkasie wat plaas vind. En dan is het net God wat daar die blokkasie kan uit die weg uitruime mense, dis waarop ek sing speel. So kom ek met die bezig is met hierdie goed oor klank. Jezus sê, my skape luister na my stem, hulle sal nooit die stem van een vreemde volg nie, hulle blok die stem uit, hulle wil het nie hoor nie. En Paulus sê, hoe kan een mens glo as jy nie hoor nie? En wat, hy sê, hoe kan jy hoor as Godse woord nie gepredik word nie? En hy sê, waarin is ons bezig om op pad te beweeg? Ek hoop dit interesseer jy dat jy dieper hierin wil gaan. Die boek met die naam Why Mozart, which has had little impact on the English world, echoes the endless questions of his 100,000 patients worldwide. He answers them as all children have always done and will always do. That is the way it is. In other words, his choice was Mozart because where all other composers fail. He, there's no Mozart, he alone succeeds. The author goes to great pains through 70 pages of endless epithets, exclamation points to tell that Mozart was a precious genius who had already enjoyed a broad intra-uterine life of music and had no real problems with the world. Thus, he brings us back to the state of pure innocence. Dit is nou Mozart muziek. Brings us back to the state of pure innocence, which was the state of his soul, childlike, spontaneous, worryless, free from human burdens. En daar Jesus gesê, as jy nie verander, en soos die kinderkies word, en kan nooit in die koninkryk ingaan heem because his music was the language by which he could best express himself, he had to secrete it through and through. He was moreover the only composer ever to know he was the best in the world. Having traveled extensively to all the courts of Europe as a child prodigy, But on the more profound note, Dr. Mozart explains that man is an antenna, a ceaseless receptor of the waves, waves, holva, and the rhythms in the universe. Through our body we resonate, resonate Dit is vibraties wat ander vibraties antas en saam resoneer ten die selwe frekwensie. We resonate to the natural rhythms of the cosmos. Mens om dan net hier, le ja. ek dan nie klem dat ek le klem op goed wat ek dink wat belangrijk is, dat ons nou resoneer met die kosmos, dit dan nou nie vir my belangrijk nie, ons resoneer met Godse woord en met God uit wie die jylle skipping gevloei het. God het uit niks alles gemaakt. En God is in alles teenwoordig. Sy vingerafdruk is daar en dit resoneer met ons. Captured by the nervous system, ideally the biological and neuropsychological rhythms are attuned to and in balance with the cosmic rhythms that are beyond human auditory perception. Kijk, wanneer jy die woord kosmiek hier eh, sien, moet jy dit eindelijk maar aan jou denken vertaal en vervang met God, God die ene, die skepper God. That are beyond human eh, auditory perception. There are musical rhythms that are felt as if they are blocking the rhythms of the body, that are preventing them from beating at their own pace and thus interfere with the human automatisms and endanger the process of creativity. Nou ek wil net hier sê, ons gaan nog kyk na die mens en sy kromosome, ons 23 paar kromosome wat ons in ons lichaam het, wat binnen in ons DNA is, en jou laat luister as ek dit kan doen nog, laat luister na die muziek wat uit elkeen van hierdie kromosome na vore kom, wat elektronisch gemanipuleer is en geamplificeer is, to amplify it, so dat mens dit duidelik kan hoor. Net so gaan ek jou ook dat luister, na die amplificering, amplified version van die bybelse muziek, die bybelse eie muziek wat hy binnen in hom het. So ideally we need someone who acts as a revealer and can awaken the fundamental rhythms existing in each of us. In this case the rhythm of the music and the rhythms of the body coincide. My music is not felt as imposed upon us. Cardiac and respiratory rhythms are freed. movements are in harmony with the totality of the deep rhythms. There is therefore a spontaneous consent that can only be induced by a music that is equally free, a music that does not try to impose its own rhythms to the detriment of the vital rhythms of the human beings. Mozart is the only one I know who reached that level or more exactly, who never left it. He knew how to put man in musical resonance with the universe, en dan vir my, die universe het te maak met God as die skepper. This is the Mozart miracle. He knew how to adapt the eternal rhythms to our neurons. So, if the music of Mozart awakens in ourselves the musician, It is because it puts the rhythms of the cosmos and the rhythms of the body. Instrument in resonance, in tune, so we can start to experience what Plato described as the music of the spheres or the music of heaven. Nou ek gaan nou net tot daar lees en ek hoop dat die artikel wat ek gelees het jou aandag opgeneem het omdat ons nou daar in hierdie opzicht dieper moet inbeweeg, om te kyk hoe dit dan nou werk dat God in ons werk, soos Paulus dit aan ons verduidelik. Enerzijds in Romeine 10, anderzijds in Filippense waar hy sê, God werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welba, en ons weet nou al dat God werk dier sy woord, omdat God skip en herskip dier sy woord. En as dit jou rustig stem, die inhoud waarna jy nou geluister het, dan sal ek baie dankbaar wees, as dit jou interesse gestimuleer het, sal ek baie dankbaar wees, want dan weet ek wil jy verder luister, verder saam luister, gesels oor hierdie wonderwerk van God wat herskeppend in ons inwerk, want onthou, dit gaan oor ons hart en alles wat uit ons weese na vore kom, kom uit ons hart. Elke liewe besluit, elke ding wat ons doen, kom uit ons hart. En dis hierdie situasie hier binnen in ons hart wat herskep moet word dier God en sy woord en so dat ons kan sien hoe dat die wetenskap ons hier help. Wetenskap rondom muziek en golwe waarin ons ook in meer detail gaan kyk. Maar net om ons dan so een bykie bloot te stel aan hierdie muziek dan van Mozart speel ek vir ons hier sy klavierkonsert nummer 26 in D-majeur en daarmee groet ek jou tot een volgende keer en ons volgende keer is dan nou donderdag en dan is het weer praktische meditasie wanneer jy luister by 21 30 en mag jy wonderlijke aandere sê, en ek groet jy dan hieruit van, uit Irene, Pretoria, Suid-Afrika, dankie dat jy geluister het, Shalom! Shalom!